Հայաստանի արտգործնախարարը Սիրիայի Մարիաքաղաքում հանդիպել է այդ երկրի նախագահի հետ։ Ադրբեջանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պլաներ չկան։ Արցախի սահմաններին շատ մոտ Ադրբեջանի քաղաքացիական ուղաթիռ է թռել։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը Մոսկվայում ընդունել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին։ Հերերի մշակույթի տունն աշխատանքի անհրաժեշտ պայմաններ չունի։ Կայացել է Արցախի ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ փուլը։ Քիմ Քարդաշյանը հիացած է Հայաստան կատարած այցից։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության օրն է։ 1918 թվականի մայիսին հայկական կանոնավոր ուժերը եւ կամավորները կարողացան կյանքի ու մահու համար մղվող պայքարում փայլուն հաղթանակ տանել թվականակով անհամեմատ ավելի շատ թուրքական ուժերի նկատմամբ, թույլ չտալով նրանց ներխուժումը Երևան։ Հաղթանակը հայ ժողովրդին թույլ տվեց վերականգնել դարեր առաջ կորցրած պետականությունը։ Ուղիղ 95 տարի առաջ Թիֆլիսում հայ ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի անկախությունն ու Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծումը։ Անդերկովկասի քաղաքական ամբողջականության անկումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի կողմից անկախության հրճակման պայմանավորված հայկական ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանություն։ Հենց այդ ձևակերպումն է տեղ գտել Հայաստանի անկախության հռչակագրում։ Անգնահատելի Հայաստանի առաջին հանրապետության դերը պետական կառավարման մարմինների ստեղծման գործում։ Ավանդաբար մայիսի 28-ին հիմնական միջոցառումներն անցկացվում են Սարդարապատում, որը հավերժացնում է հայ ժողովրդի հերոս զավակների հիշատակը, որոնք 1918 թվականին կանգնեցրին թուրքերի ներխուժումը երկիր։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նրանում ասված է. Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվա արդիվ։ Հայ ժողովուրդն աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից է, որն անցել է հարուստ ճանապարհ եւ հասել մինչեւ մեր օրերը։ Դժվարին ու բարձրներով լի այդ ճանապարհը մեր ժողովուրդը պատվով է անցել, կենթանի պահելով իր լեզուն ու մշակույթը, ազգային արժանապատվությունն ու ավանդույթները եւ որ ամենակարևորն է, անկախ պետականությունը վերականգնելու դարավոր երազանքը։ Այդ երազանքն իրականություն դարձավ 1918 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորմամբ, երբ հայը կրկին վստահեց սեփական ուժերին եւ տեր կանգնեց իր հողին ու ջրին։ Սարդարապետի Բաշ ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հաղթանակները կռող մեր հերոս նախնիներն այն ժամանակ արդեն ճանապարհ էին բացում մեր հետագա հաջողությունների համար։ Առաջնորդվելով քաչ հայորդիների գաղափարախոսությամբ եւ շարունակելով նրանց գործը, մենք կարողացանք հաղթանակ արձանագրել Արցախյան ազատամարտում եւ վերացնել հայոց անկախ պետականությունը։ Այսօր հայն աշխարհին է ներկայանում հայկական երկու պետություններով եւ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք կուր երամիասնությամբ, որը մեր բոլոր հաջողությունների հիմնական գրավականն է։ Դասեր քաղելով անցյալից հայ ժողովուրդն այսպես միասնական ու համախմբված պետք է շարունակի իր ճանապարհը դեպի պայծառ ու լուսավոր ապագա։ Թանկագին հայրենակիցներ, Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորից այս մեծ տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք։ Ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Մայիսի 27-ին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ հանդիպմամբ մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Սիրիա։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ողջունելով Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Սիրիա Այն կարևոր համարեց միաժամանակ բարձր գնահատելով Սիրիական ճգնաժամի վերաբերյալ Հայաստանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար նախարար Նալբանդյանն ասաց, որ իր այցը կայանում է Սիրիացի ժողովրդի համար ծանր ժամանակաշրջանում, նշելով, որ Սիրիացի բարեկամ ժողովրդի դժվարությունները կիսում են նաև Սիրիահայությունը։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Սիրիայի նախագահն ասաց. «100 տարի առաջ հայ ժողովուրդը ենթարկվեց ցեղասպանության, Ցավոք, այսօր պատմությունը կրկնվում է։ Հայ ժողովրդի կրած տարապանքներին այսօր բախվում է Սիրիացի ժողովուրդը։ Նախարար Նալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց այս տարվա ապրիլին Երևանում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին սիրիական բարձր մակարդակի պատվիրակության ներկայության համար, ինչը հայ ժողովրդի հետ սիրիացի ժողովրդի համերաշխության դրսևորումն է։ Սիրիայի նախագահը եւ Հայաստանի արտգործնախարարը հանգամանալից մտքեր փոխանակեցին սիրական ճգնաժամի կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերի, այդ ուղղությամբ միջազգային նախաձեռնությունների վերաբերյալ։ Զրուցակիցներն անդրադարձան մերձավոր արևելքում ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության խնդիրներին։ Այս համատեքստում նախարարն Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց Սիրիահայ համայնքի եւ Սիրիայում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի համար։ Սիրիայի նախագահն ընդգծեց, որ երկրում քրիստոնյաների ներկայությունը կարևոր է հանդուրժողականության եւ բազմազանության տեսանկյունից։ Նախագահ Ասադը արժևորելով հայ համայնքի ներդրումը Սիրիայի զարգացման եւ երկրում կայունության ապահովման գործում, խնդրեց նաեւ իր բարեմաղթանքները եւ հարգալից հավաստիքը փոխանցել Սիրիահայ համայնքին, որոնց ներկայացուցիչների հետ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպեց օրվա երկրորդ կեսին։ Սիրիայի նախագահը խնդրեց իր ողջունները փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Երկու օր առաջ Արցախի սահմաններին շատ մոտ ադրբեջանի քաղաքացիական ուղաթիռ է թռել եւ հայկական կողմը զեկուցել է ուղեկցել որպեսի քաղաքացիական ուղաթիռն իր թրիչկը հանգիստ կատարի։ Այս մասին այսօր մայիսի 28-ին Սարդարապետի հուշահամալիրում ասաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մերոնք զեկուցել ուղեկցել են, պահպանել են, քանի որ քաղաքացիական ուղաթիռ էր, որ เป զի հանգիստ իր թրիչկը կատարի, ասաց նախարարը։ Սերյան Օհանյանը նաև նշեց, որ սահմանին իրավիճակն այս պահին հանգիստ է։ Գրակոչները շատ քիչ են, մենք արդեն կարողացել ենք ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որը կզսպի տարբեր տիպի խախտումները։ Մենք ինքներս էլ զսպվածություն ենք պահպանում եւ սադրանքների չեն գնում, ասաց նախարարը, հավելելով, որ Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերն ամեն ինչ անում են, որ เป զի հրադադարի պայմանները պահպանվեն։ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդն արդեն ապացուցել է, որ երբ պայքարում է, հաղթում է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Սարդարապետի հուշահամալիր այցելած Արցախի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Տոն օր է, ողջորված ենք, հպարտ ենք, որ հաղթել ենք ճակատամարտում եւ մեր առաջին հանրապետությունն է ստեղծվել։ Այդ հաղթանակը նախադրյալ էր մեր հետագա հաղթանակների համար։ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդն ապացուցեց, որ երբ պայքարում է, հաղթում է։ Արցախի հարցը արցախցիներն են լուծելու։ Մի անգամ դա մենք ապացուցել ենք, ասաց Հակոբյանը։ Նրա խոսքով այժմ Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը մայիսի 27-ին ընդունել է ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Զրույցի ընթացքում նրանք քննարկել են արդյական խնդիրներ, որոնք կապված են Արցախյան հակամարտության գոտում իրավիճակի հետ։ Ադրբեջանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պլաններ չկան։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Մանասերյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը, ով Ադրբեջանի Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրման վերաբերյալ հարցին ի պատասխան նշել էր. «Երբեք մի ասա, երբեք»։ Երբեք մի ասա, երբեկը տարածված արտահայտություն է, որն օգտագործում են շատ ոլորտներում, այդ թվում դիվանագիտության մեջ, բայց պետք չէ դրան վրա սևեռել ուշադրությունը։ Եվրասիական տնտեսական միության ընդլայնման պլաններ այդ ուղությամբ հիմա չկան, ասել է Մանասերյանը։ Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը չի ցանկանում մեկնաբանել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու հետ կապված։ Ես ոչ մի կերպ նրա հայտարարությունը չեմ գնահատում, նրա հայտարարությունը անհույս եմ համարում, այս մասին այսօր ասաց Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի անվտանգությանն ու Արցախ-Հայաստան հարաբերություններին, վարչապետն ընդգծեց, որ բարձր է գնահատում դրանք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեղծվել է ռազմավարական ապրանքների մանրածախ գների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա։ Թեման շարունակում է Բելլա Լալայանը։ Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող հանձնաժողովը ստեղծել է ռազմավարական ապրանքների մանրածաղկների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա, որը տեղադրվել է հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում։ Ինչպես տեղեկացնում է հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական մրցակցության պաշտոնության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանը, բաժինը իրականացնում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մանրածաղկների շաբաթական դիտարկումներ եւ դրանց արդյունքների վերլուծություն։ Ծրագիրն աննախադեպ է, որով կառույցը նպատակ ունի հետ հետևել շուկայում գնագոյացմանը, նպաստել սպառողի իրավունքների պաշտպանությանը եւ մանրածախապրանքների ոլորտում խրախուսել մրցակցություն։ Հանրահայտ պաշտպանական կարգում ստեղծվել է տեղեկատվական բազա, որտեղ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի կողմից իրականացվող մոնիտորինգների արդյունքում տեղադրում եւ շաբաթական կտրվածքով թարմացվում է այնպիսի ռազմավարական ապրանքների մանրածախների վերաբերյալ տեղեկություն, ինչպիսիք են հաց, ալյուր, աղ, մակարոններ, հնդկաձավար, բրինձ, ոսպ, շաքար, շաքարավազ, հավիձու, ձեթ, կարակ եւ կանտնամթերք ապրանքատեսակները։ Այսինքն սպարողը կկարողանա տեղականալ տասխանների կողմից միևնույն ապրանքատեսակի համար կիրառվող գների մասին եւ նախապատվություն տալ առավել էժան խանութին։ Նշված ապրանքատեսակների գների հետազոտությունները կիրականացվեն Ստեփանակերտի 10 խանութներում։ Խանութների ընտրության հարցում հաշվի են առնվել սպասարկման որակը, գնորդների քանակը, տեղակայվածությունը եւ հարմարավետությունը։ Դրանք են Սևան, Dav Group, Հաղթանակ, Կարս, Հարուտ, Ագեան, Grand Trade, Technotrade, Mercury համապատասխանատվությամբ պատասխանատվությամբ եւ Capital Tag բաժնետիական ընկերությունները։ Բելլալալայան այսօր Հերհերի մշակույթի տունն աշխատանքի անհրաժեշտ պայմաններ չունի, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Մարտունու շրջանի Հերհեր գյուղի մշակույթի տան շենքի տեղը վաղուց մարզադահլիճ են կառուցել, իսկ վաղեմի 500 տեղանոց ակումբի փոխարեն այսօր մի կիսական շենքում են աշխատում։ Երկու փոքրիկ սենյակից բաղկացած ակումբում միակ զբաղմունքը երիտասարդների համար սեղանի թենիսն է։ Մշակույթի տան տնորեն Նոյա Պողոսյանն է պատմում խնդիրների մասին գրադոնգալա, փչացալատիել, նորոքարչան, քանդալն սպորտզավ սարկալտող, բայց եթե ոզեցին մերակոմբը կսրքին լի մերակոմբեն պատերը շատ լավալալ, շատ, ընդամենը գրիշանալալ, 500 տեղանոց մազակում բալալ, որ ամմե միջոցառում ունք տեղ ընդ ծրալանք 15 տարի մզ ակում չունենք ընդեղ ընկնել բայց 10 տարեկին լի վեր եկալանք ստեղ ընդեղ էլա յոլա տնեիս ընկլիլա թիթիվ մի խաղասենյակալալ մուխ մզանավ յոլա ինքեցավ Տիկիննոյան երանությամբ է հիշում խորհրդային տարիները, երբ գյուղի մշակույթի տունը երիտասարդների հավաքատեղի էր։ Սովետին ողտեն շատ լավ ակումբալալ, ես 83 թվանց աշխատում եմ։ Շատ լավ ակումբալա, շատ լավ միջոցառումներ ենք լալնեիս, թատրոնը, միջոցառումներ ենք ընդունալ տարբեր տեղերա, վեր եկալն, մունքը քեցալ, ամեն օլիմպիադում մասնակցալ ենք մունք, ակումբում մզիլալա թենիս, բիլիարդ, շաշկի շախմատի մրցումներն Այսօր զրուցակցից խոսքով բոլոր միջոցառումները կազմակերպում են դպրոցում դպրոց աշակերտների միջոցով ինչու ասում անում։ Սմայիսումը հիշենք եւ մեծարենք աշակերտների միջոցով զովազներին գերեզմանը կեցանք շաբաթօրյա գրալ աշակերտներով այնակա մեծ պատերազմի հուշարձանը կեցանք մակրալ աշակերտների մաս ջահիլը մասնակցում չես մակում բոնիկի մասնակցիկ ջահիլնս մեսա մեր ակումբը մեր ջահիլը նստելի տախ չունի Չնայած շենքային անմխիթար պայմաններին զրուցակիցս պատմում է, որ իր սաները մասնակցում են մի շարք մշակութային մրցույթների եւ մրցանակային տեղեր գրավում։ Մայիսի 27-ին կայացել է Արցախի ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ փուլը։ Մայրաքաղաքի եւ շրջանների հանրակրթական դպրոցների 3-ից 6-րդ դասարանների աշակերտներին ընդգրկող 8 թիմերի միջև ընթացող երկօրյա մրցությունների արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Մարտունու շրջանի հավաքական թիմը։ Հաղթող թիմը ստացավ ազգային ժողովի փոխանցի գավաթը պահելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ փուլին մասնակցելու իրավունք։ Երկրորդ եւ երրորդ մրցանակային տեղերը գրավեցին Հադրութի շրջանի մեծ թաղերի միջնակարգ դպրոցը եւ Մարտակերտի շրջանի հավաքական թիմերը։ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությանը մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու անհատական բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մասնակիցներն արժանացան ազգային ժողովի Կրթության եւ Գիտության նախարարության Սպորտի պետական կոմիտեի դիպլոմների ու պարգևների Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորելով խաղարկության մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին կոչ արեց ավելի բարձր հիմքերի վրա դնել երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության մակարդակն ու խթանել սպորտի զարգացումը դպրոցներում։ Ամերիկյան հերոստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը խոսել է Հայաստան կատարած այցի մասին։ Իմ ծնողները, ինչպես նաև տատերն ու պապերը երբեք Հայաստանում չեն եղել, բայց այդ մասին խոսել են իրենց ողջ կյանքի ընթացքում։ Ես Հայաստան գնացի ամուսնուս, դստերս, քրոջս եւ զարմուհիներից հետ։ Ես անգամ նորթին մի քանի հայերեն բառ եմ սովորեցրել։ Այնտեղ մենք միշտ հայկական ուտեստներ էինք փորձում։ Ես երբեք ինձ այդպես տանը չէի զգացել, ինչպես Հայաստանում։ Իսկ Երուսաղեմի հայկական եկեղեցում դստերս կնքելը պարզապես սուրբ եւ վեհ իրադարձություններ։ Ես երբեք նման զգացողություններ չէի ապրել, ասել է Քիմը։ Վերջին օրը երեկոյան ժամը 11-ին Քանիեն ինձ արթնացրեց եւ ասաց, որ մտադիր է համերգ տալ։ Մենք այդ մասին հայտարարեցինք Twitter-ում եւ չէինք ակնկալում, որ 30 րոպե անց 5000 մարդ կհավաքվի լճի մոտ։ Սա պարզապես անհավանական էր, քանի որ երբեք համաշխարհային մեծության աստղ անվճար համերգ չեր ունեցել այնտեղ։ Իսկ հետո քանյեն ցածկեց լիճը եւ նրան հետևեցին երկրպագուները։ Ուղակի անկրկնելի էր, հավելել է Քիմը։ Հնդկաստանում շոքից զոհերի թիվը հասել է 1371-ի։ Արդեն մի քանի շաբաթ երկրի հարավում օթի ջերմաստիճանը պահպանվում է 47 աստիճանի վրա։ Մայիսի 27-ին հաղորդվել էր, որ Հնդկաստանում շոքից մահացել է ավելի քան 1100 մարդ։ Տեղի հիվանդանոցների բժիշկները հետաձգել են իրենց արձակուրդները հիվանդների թվի կտրուկ աճի պատճառով, որը պայմանավորված է շոկ եղանակներով։ Արաբել բարդ իրավիճակ է Տելանգան եւ Անթրա Պրադեշ նահանգներում։ Վերջինում զոհերի թիվը հասել է 1020-ի։ Աճում է նաև տուժածների թիվը Արեմտյան Բենգալիա եւ Օրիսա նահանգներում։ Նախորշապատ երկրի շատ նահանգներում, այդ թվում մայրաքաղաք Դելիում, օդի ջերմաստիճանը հասել էր 50 աստիճանի։ Հնդկաստանում մայիս-հունիսն ամենաշոգ ամիսներն են։ Ֆուտբոլասերների համար Իսպանական Սևիլյան երկրորդ տարին անընդմեջ դարձավ ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի գավաթակիր։ Վարշավայում կայացած եզրափակիչում իսպանացիները 3-2 հաշվով կամային հաղթանակ տարան մրցաշարի գլխավոր սենսացիան մատուցած ուկրաինական Դնեպրի նկատմամբ։ Սևիլյան դարձավ առաջին թիմը, որը ռեկորդային 4-րդ անգամ հաղթեց Եվրոպայի երկրորդ ամենահեղինակավոր ակումբային մրցաշարում։ 2006-ին եւ 2007-ին իսպանական ակումբը դարձել էր UEFA-ի գավաթակիր, իսկ նախորդ տարի նվաճել էր Եվրոպայի լիգայի չեմպիոնական տիտղոսը։ Մայիսի 27-ին Ցյուրիխում ձերբակալվել են FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր կասկածվում են կոռուպցիայի մեջ։ Ենթադրում է, որ նրանք կարող են տեղափոխվել ԱՄՆ, որտեղ նրանց կառաջադրվեն մեղադրանքներ։ Տեղեկությունների համաձայն մեղադրանքները կապված են Կատարին որպես 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունն ընդունող երկիր ընտրելու ժամանակ թույլ տված խախտումների համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 16, ցերեկը 26-ից 29 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։